Nakon što su mušici, odnosno nevjernici Mekke, uvidjeli i shvatili da poslanik sallallahu ta'ala alaihi i muslimani nisu došli sa namjerom da ratu i da vode borbu, i nakon što su uvidjeli odlučnost muslimana da te iste godine, šeste godine po Hidži, u mjesecu Zulqaide, obave umr Poslali su kod poslanika, sallallahu alaihi svog posljednjeg izaslanika. Da pregovara sa muslimanima, odnosno s poslanikom alaihi salatu wassalam. I da sa njima sklopi primirje i napiše ugovor. Ne bi li ih na taj način odvratio od ulaska u Meku. Pa su poslali jednog čovjeka čije je ime bilo Suheil ibn Amr Kada je došao ovaj čovjek, Suhejl ibn Amr, kod Allahovog poslanika, ali salatu čim ga je ugledao, poslanik, ali salatu wasalam, rekao je ashabima, svojim drugovima, kad sehule lekum min emriku Kaže, danas vam je stvar olakšana. Ulijevajući im samopouzdanje i optimizam. To jeste, danas će se desiti nešto što će biti u našu korist i u korist muslimana. Makar vam tako ne izgleda. Nakon toga, ovaj čovjek Suhejl ibn Amr i Allahov poslanik alaihi salatu wasalam su razgovarali i usaglasili se da napišu ugovor koji se sastojao od četiri najbitnije tačke. I dobro ih zapamtite. Jer ćemo iz njih izvući određene mudrosti i koristi. Koje su tačke Hudejbijskog ugovora? Prva tačka glasi da se muslimani te godine, šeste godine po vrate u Medinu i da ne obave umru. A da im se dozvoljava sljedeće godine, sedme godine po da uđu u Meku, da obave umru i da u njoj borave tri dana, bez oružja. A oni, Mekelije, za uzvrat im nude sigurnost. I zašto? Druga tačka ugovora, obustavljanje neprijateljskog djelovanja, odnosno prestanak rata između Mekke i Medine na period od 10 godina. Na period od 10 godina. Dakle, obustavljanje neprijateljskog djelovanja između dvije strane. Treća tačka, da svako pleme arapsko koje želi da uđe u savez sa Muhammedom, to može učiniti slobodno. I da svako pleme koje želi da uđe u savez sa Kurešijama, to može učiniti slobodno. I neće im se to braniti. I ako uđu u savez, imaju ista prava i iste obaveze kao potpisnici ovog ugovora. I četvrta tačka, da se Mekelijama, odnosno Kurejšijama, vrati svaki čovjek koji prebegne u Medinu, makar bio musliman. A da se muslimanima, odnosno da se dakle Kurejšijama vrati svaki čovjek koji dođe u Medinu, a da su muslimani dužni odnosno da kurešije neće vraćati ako neko prebjegne iz Medine u Pa je Resul sada je pristao četiri tačke. I pozvao svog pisara. A to je bio Alija radijallahu ta'ala anhu. Pa mu rekao Alija Pa je Alija radijallahu ta'ala anhu došao. Pa mu rekao piši. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha milostivog samilostivog. Pa je napisao, bismillahirrahmanirrahim. Pa se usprotivio ovaj suhid. Kaže, mi ne znamo ko je Ar-Rahman, ko je milostivi. to nam nije poznato. Kaže, piši kao što smo do sada pisali, bismik Kaže, u ime Allaha. Ili u tvoje ime, o Allah. Pa je Resul Soseleme naredio Ali da izbriše Bismillahirrahmanirrahim i da napiše Bismik Allahum. Allahu u tvoje ime. Pa je on to uradio. Pa mu je dalje rekao, kaže, hada ma qada alaihi Muhammed Rasulullah. Kaže, sa ovim se usaglašava Muhammed Allah poslani. Pa je Alija napisao, sa ovim se usaglašava Muhammed Allah poslanik. Pa se ovaj Suheb usprotivio. Kaže, da vjerujemo da si poslani, ne bi ti brani da uđeš u Meku. To ne može prihvatiti. Nego napiši sa ovim se usaglašava Muhammed sin Abdullah. Pa mu je rekao poslanik se selem, kaže, Wallahi inni la Rasulullah. Wa in Kaže, tako mi Allah, ja sam Allah poslanik, makar me vi u lažu gonili. Ali pošto je stanje kako jeste, kaže, o Alija, izbriši Allahov poslanik i stavi sin Abdullah. Pa je Alija odbio, kaže, ne mogu to raditi. Ne mogu svojom rukom izbrisati Allahov poslanik. Kaže, uradi to. Kaže, ne mogu izbrisati. Pa je Resul sa Selem uzeo i sam izbrisao. Allahov poslanik. Pa je Ali je napisao sin Abdullah. A zatim je napisao četiri tačke ugovora. Da se muslimani vrate, da je dozvoljeno stapanje primirja sa plemenima, obustavu rata deset godina i da se odbjegli Mekelija vraća u Meku, a da se odbe, odbjegli Medilija ne vraća. U tom momentu kada je završeno potpisivanje ugovora, dolazi jedan mladić, odnosno sin ovog suhejda, koji se zvao Ebu u lancima, primio islam, iskušenje, primio islam i dolazi kod muslimana. Kaže, o muslimani, prihvatite me, ja sam primio islam. I tu sjedi njegov otac, nevjernik Suhej. Kaže, ovo Muhammede, ovo je prvi čovjek koji želi da nam, da nam vrati. Pa reče Resul Sele, kad nešto ga vrati. Kaže onda, od primirja nema ništa. Potpisali ste tačku da ćete svakog odbjeglog Mekeliju vratiti nazad u pa uzvik Nova Ebu Džendel kaže, o muslimani, zar ćete me vratiti među mušike, ja sam islam primio, pa mu reče Allah posle kaže, strpi se o Ebu Džendel, strpi se. Kaže, uskoro ćete vidjeti, vi u Mekki ono što vas raduje. Kaže, potpisali smo ugovor ne smijemo ga kršiti. Ne smijemo ga kršiti. Kaže, pa se vratio, vratio se. Sve je to posmatrao ko Omer, Ibnul Hattab, koji je vraćao zbog ovih trčaka bio jako tužan. Nije bio zadovoljan. Jer je žudio da uđe u Meku i da obavi tava. Pa je došao kod poslanika, ali sratu islam i rekao, kaže, o Allaho poslaniče. Kaže, da li si ti Allaho poslanik u istinu? Kaže, jesam. Kaže, o Allaho poslaniče. Kaže, jesmo mi na istini, a oni na laži? Kaže, jesmo. Kaže, o Allaho Jesu li ovi mrtvi u džehennema, naši u Kaže, jesmo. Kaže, zašto ponižavamo svoju vjeru? Zašto ne uđemo u Meku i uradimo ono zbog čega smo došli? Pa nek Allah presudi između nas i pa mu kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kaže Omer, o sine Hatamu. Kaže, ne želim da budem neposlušan svome gospodaru. Dakle, Allah mu je naredio tako radi. Kaže, ne želim da budem nepokoran svome gospodaru. Kaže, Allah će me pomoći i neće me ostaviti. Kaže Allah poslaniče, reče Omer. Kaže, zar nam nisi rekao da ćemo ući u Meku i obaviti tavan? Kaže, o sine hatavo, a da li sam ti rekao da ćeš to urati ove godine? Kaže, nisi rekao. Kaže, Omer ode od njega. Nije zadovoljan odgovorom poslanika, ali i sato Ide kod koga? Kod Ebu Bekra. Najbližeg čovjeka poslaniku, ali i sato Kaže, o Ebu Bekre. Kaže, da li je Muhammed u istu poslanik? Kaže, jeste. Kaže, da li smo mi na laži? Kaže, jesmo. Kaže, da li su li ovi u, u, u džehennema, naši u Kaže, jesu. Kaže, zašto se ponižavamo? Zašto ne uđemo pa Allah nek presudi između nas i njih? Kaže, o sine Kaže mu, poslanik ne želi da bude neposlušan svome gospodaru. Kaže, Allah će ga pomoći i neće ga ostaviti. Kaže, pa zar nam nije obećao da ćemo ući u Meku? jel i ti tava. Kaže, da li ti obećao ove godine? Kaže, nije. Pa je ponovio u potpunosti iste riječi kao poslanik ali zato sradić. Apsolutno. Kaže Omar radijallahu ta'ala Kaže dugo, dugo godina nakon ovoga sam se kajao zbog ovoga što sam uradio. Kaže i dan danas. Kaže postim i dajem sadaku i pomažem siromašne ne bi li mi Allah zbog ovoga što sam uradio. Bilo mu je žao. <clears throat> Nakon, braćo, što je završeno potpisivanje ugovora i nakon ovog slučaja sa Omerom, na Hudejbiji poslanik Ali Satu Osram ustaje među ashabom. I kaže, ovo muslimani, zakonite kurbane koje ste dobili i obrijte glavu. I nikoga nije poslušao. Pa je ponovo rekao, o muslimani, zakoljite kurbane i obrijte glave. Pa ga niko nije poslušao. Kaže, o muslimani, zakoljite kurbane i obrijte glave. Pa ga niko nije poslušao. Da li je ovo grije? I zašto ashabi nisu poslušali poslanika ali se Zato, braćo, što su mislili da će Allah te barake wa ta'ala objaviti ajete, ajete povodom ovog, ovog, ovog ugovora. I da će Allah objaviti da je ovaj ugovor ništa. I da će im Allah narediti da uđu u Meku, jer su to željeli. Dakle, čekali su posljednji trenutak da stvari postanu jasne, ne bili ušli u Meku, jer su to htjeli i to su željeli i zatim su žudjeli. Pa je Resul ušao kod svoje žene u Seleme tužan i požalio je se. Kaže, rekao sam i naredio tri puta nisu me poslušali. Kaže, Allah poslaniče. Kaže, ako želiš da te poslušaju, kaže, izađi među njih. I prvi zakolji kurban svojom rukom. Kaže, obri i glavu, svi ćete poslušati. I uradio što ste uradio. Jer oni očekuju šta? Očekuju da Allah naredi ulazak u Meku. Kaže, pa je Resul izašao, zaklao kurban i obrijao glavu. Kad je to uradio, Kaže, oni su svi zaklali svoje kurbane i jedni drugima počeli brijati glave. i toliko su bili tužni, što nisu poslušali poslanika, ali je selam, kaže da su se zamalo ubijali. Da su se zamalo ubijali britvama, što nisu poslušali poslanika, ali satu selam od prvoga puta. Nakon toga, dok su boravili na Hudejbi, došla je jedna skupina žena vjernica iz Mekke, pobjegla od mušnika, a iza njih su bili njihovi muževi njihove familije, tražeći, tražeći od poslanika da vrati te žene u Meku, shodno Pa je poslanik Ali Sato odbio. I Allah u Kur'anu objavljuje ajete u kojima mu zabranjuje da vrati vjernice nevjernicima u Meku. Pa su mu rekli, kaže, o u ugovor, Kaže, u ugovoru stoji da svaki čovjek i nismo naveli ženu. Pa su te vjernice ostale među muslimanima. I ovdje se naređuju muslimanima koji su oženjeni nevjernicama, odnosno mušikinjama, da ih razvijaju. Pa su tako i učinili. Ove četiri tačke, braćo, u Dejbijskog ugovora Koje su koristi za muslimani ili koje koristi možemo izvući iz ovih, iz Prvo, politička korist. Politička korist. Samim braćom potpisivanjem ugovora i primirja od strane nevjernika u Mekke, šta to znači? To znači da su priznali muslimani. Priznali su medijsku državu. Priznali su silu koja se zove poslanik i Dakle, samim potpisivanjem ugovora muslimani postaju priznati na arabijskom poluotoku od svog najvećeg neprijatelja. Dakle, to je politička korist. Zatim, muslimani potpisivanjem ovog ugovora dobivaju sigurnost od svog najvećeg i najljučeg neprijatelja. Dakle, neće ih napadati u narednih deset godina. Tako da muslimani koji su istrpljeni od rata, kao i nevjernici, dobijaju na sigurnosti da neće jedni druge napadati. Sada imaju više vremena da se posvete sebi svojim familijama i Allahovoj, Također, potpisivanje ovoga ugovora daje im mogućnost pripreme i plana da oslobode me. Da oslobode, oslobode me. Također, vjerska korist. S vjerske strane, nevjernici priznaju islam. Da islam postoji. I daje se mogućnost plemenima na Arabijskom polotoku ko želi da uđe u islam, da slobodno uđe. I ko želi da dođe u Medinu, od arapskih plemena, da slobodno dođe i da pred poslanikom, ali i sad, muslimane prihvati islam i nikoga neće dirati. Također, ovaj ugovor daje muslimanima slobodno vrijeme da se posvete davu, misionarstvu i širenju islama. I o tome će biti govor. Nakon ovog ugovora, poslanik Ali Satu poziva najveće vladare do tada na svijetu u islam. I broj muslimana se nakon ovog ugovora u mnogome povećao. I mnogo ljudi je privatilo islam. Na samom početku sedme godine po Hidži, Islam je privatio Hali ibn Walid. Dakle, vojskovođa nevjernika, Jamar ibn As, od najuglednijih ljudi Mekke. Šta mi razumijemo iz ovog ugovora? Jako bitno. Šta smo razumijeli? Prvo, razumjeli smo da je muslimanima dozvoljeno da sklapaju ugovore sa nevjernicima. Da je muslimanima dozvoljeno da sklapaju ugovore sa nevjernicima. Također, razumijemo da je rat varka i da se u ratu koristi varka, a u miru se koristi šta? Mudrost. Koristi se šta? Mudrost. Također, braćo, razumijemo razumijevanje prioriteta. Resul sallallahu je pristao na neke tačke ugovora koje možda nisu u korist muslimana, da bi dobio šta? Da bi dobio opšte dobro. Pa je Resul Seleme ovdje vodio računa o kolektivnoj koristi, jel? ali o pojedinačnoj šteti. Također, kaže uzvišeni Allah dželle wa'ala asan u shay'an wa huwa Kaže neka nešto mrzite, a ono je a ono je dobro po vas. Allah zna vi, a vi ne znate. Također da stvari, braćo, nekada nisu onakve kakve na prvi pogled izgledaju. Kao što se činilo kome? Omer, radi Allahu, ta'ala anhu i mnoge druge koristi. Wallahu jalla wa ala alam, sallallahu ala nabina Muhammadu.